neza bakunzi ba radio isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira guhagarika amasezerano leta ibifitaniye n'amashyira hamwe acukura ubutare bigira ingaruka mbi kuko inyungu z'ababa bayasinye zica zihagarara Prudence bararunyeretse umwigisha wa kaminuza asigura ariko ko leta ibirekuriwe ni nyuma y'aho leta y'u Burundi ihagarikiye ibikorwa by'ishyirahamwe ryimba ubutare bwa nikel bmm eh, abarimyi b'umuceri mu cy'ibitoke baridoga ko batiteze kwimbura imvo ngo ni uko batararonswa ifumbire ya fomi uruganda rwa radio isanganiro ntiruraronka ababijejwe mu ihinguriro ry'umwavu fomi kugira bagire icyo babivuze ko turabyumva muri ano makuru nayo ukutaboneka kw'abakozi ba komine bahora basibura ibyononekaye mu gisata cy'amazi ivyanda aho ni mu ntara ya bururi byunyura ikena ry'amazi meza ryari rihasanzwe nabyo bateguriye tubafitiye na bucana yandi y'imvugo iremesha kuri uno wa gatatu kaze ano makuru ahagarariwe na François Akimana mu buhinga bw'ivyuma mwijwe wumva Omer Nduwayo turasubiye kubaramutsa Sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가리로 leta irarikuriwe guhagarika amasezerano ibifitaniye n'amashyirahamwe asanzwe acukura ubutare bibaye ngombwa ariko rero ngo bigira ingaruka mbi kenshi kuko bose baba basinye biteze inyungu ziyavamwo bigaca bituma imigwi itandukanye hahombera bivugwa n'umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'ubushakashatsi Prudence bararunyeretse inyuma yaho leta y'u Burundi hagarikiye ibikorwa ishyirahamwe ryimba ubutare bwa Nickel BMM asigura ahanini ko gusinyura bishobora kuba byatumwe nuko usanga abahinga leta ituma badafite ubumenyi n'ubuhinga nka bene amashyirahamwe canke hakabamwo n'ibiturire n'ibindi tumukurikire hari ingingo zerekana ingene leta ishobora guhagarika ishirahamwe ryimba ubutare canke n'ishirahamwe nyene ryimba ubutare gusa igikomeye muri ibi ni ukumenya mbega iryo hagarikwa riba ryavuye kuki twebwe rero tukabona yuko uko guhagarika amakontara birashobora kugira ingaruka mbi kuba ubwa mbere hoho baba bayasinye bose biteze inyungu kimwe twomenya ni uko biramaze kugaragara yuko ahantu havugwa ibi by’ubutare canke iki abantu baba biteze yuko biteza imbere igihugu siko byama bigenda hanyuma ibyo bishobora kuva kuki ubwa mbere hoho mu kutanganya ubumenyi hagati y'abasinyamakonsitara hari igihe usanga nk'abo leta ituma ku kunegosiya amakontara badafise ubumenyi bungana n'ubwo ayo mashyirahamwe aza kwimba ubutare aba afise bo baza arabagwiza atunga kandi babizobereyemo ugasanga abo leta yatumye ku kumbure ntibafise ubumenyi n'ubuhinga nk'ubwabo bafise aho rero bashobora kuhabahendera ugasanga basinya amakontra. atazanira inyungu iboneka leta n'abanyagihugu cya kabiri umuntu yoraba mbega amakontrasinywe mu bihe bimeze gute kuko eh, umuntu ashobora kwiyumvira nk'amakontrasinywe mu gihe igihugu kiri mu bukene igihugu kiri mu bihe by'umutekano utameze neza gifise ingorane za politike murumva yuko nkaho ibyo birashobora kugira ingaruka mbi ku bijyanye no kuganira ku bijyanye n'amasezerano aza gusinywa ikindi gikomeye ni uko twokwibagira yuko muri ibi bintu ni ibintu birimo amafaranga menshi iyo bimaze kujamo amafaranga menshi hashobora no kujamo bimwe twita ibiturire ikindi ni uko n'amahera ashobora kuvamo ashobora gukoreshwa nabi cyane agatozwa nabi mbere n'ingaruka mbi ugasanga abateza kuzikinga ku nyungu za za leta n'igihugu ntibigenze neza hariho rero n'ikindi twita gukorera mu kinywabi ugasanga nk'ishyirahamwe rikoresha ibiturire nyene yashobora no gushora ubutare za nyungu leta yari yiteze ikazibura mu gihe rero uko guhagarika amasezerano hagati ya leta n'amashyirahamwe atari ubwa mbere bibaye uwo mwigisha wa kaminuza abona ko kugira mu minsi iri imbere ntibisubire leta ikwiye ubwa mbere gufatira ku byigwa byerekana ubwo butunzi igihugu gifise no kwisunga amategeko biraba n'ubunyene Dr Prudence bararunyeretse ikintu cya mbere coba ni uko imbere y'uko haba iyimbwa ry'ubutare haba harakozwe ibyigwa ibyigwa byerekana ubutare buri aho hantu uko bungana rero n'agaciro kago. ico nico ca mbere cisunga ca kabiri ni ukwisunga amategeko aba ahari mu gihugu ajejwe ivyo biraba ubutare ikindi ca gatatu nuko muri ibi vy'ubuhinga twavuze leta irashobora kwikora ku bahinga ifise ariko isanze hariho hagahaze irashobora no kurondera abandi bahinga baza kuyifasha ikuye ahandi hose bashobora kuba bari ikindi nuko uh, eh, ibi twavuze bijanye n'ivy'ibiturire bishobora gutuma ya makontra asinywa mu buryo butungukira leta n'abanyagihugu bagerageza kubigwanya bakarungika abantu bashobora kuba baba borengera inyungu zabo ku nyungu z'igihugu Dr Prudence bararunyeretse ni muri kaminuza mwishigwa mu ngiro ry'umugambi w'iterambere rya komine mukaza PCDC urugero rwa gatatu va mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane amasoko azotangwa hakurikijwe umuco kandi komine ngo niyo zokurikirana ko isoko ryatanzwe neza mu gihe amakomine yo mu gisagara cya bujumbura atariyo yegeranya amafaranga akoresha mu migambi y'iterambere amakuru dukura muri meri ya bujumbura amenyesha ko bikigoye ko ayo makomine yo mu gisagara cya bujumbura yitunganya meri kanyange umugambi w'iterambere wa komine utegurwa kuva ku rwego rw'amakartier ukaduga ku mazone ugashikira inama mpanuzwa jambo ugaheza ukarungikirwa ubushikiranganji bw'ikigega cya leta kugira ngo burabe ko uwo mugambi w'iterambere uhuye n'umugambi w'igihugu wo kuva muri bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'indwi dufatiye ku mugambi w'iterambere wa komine mukaza urugero rwa gatatu ishirwa mu ngiro ryawo rihera ku banyagihugu gushika ku nama jambo igenzugwa ry'ibikorwa rigakorwa n'inzego za komine komine nayo igatanga icegeranyo uko umwaka uheze umugambi w'iterambere uharugwa gukogwa ku miliyaridi mirongo ine n'umunani z'amafaranga y'amarundi abanyagihugu bo muri mukaza bazoterera ku rugero rwa kane ku ijana komine nayo iterere ku rugero rwa mirongo itatu n'umunani ku ijana abafashanya na komine eka leta nabo baterere ku rugero rwa mirongo itanu n'indwi ku ijana itangwa ry'amasoko mu irangurwa ry'uwo mugambi ngo rikazojamo umuco komine igakurikirana ko atakanenge kabayemwo ariko rero amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura ngo biracagoranye ko ashira mu ngiro umwe n'iyo migambi itegurirwa abayabamwo kubera ko atari amakomine yiyegeraniriza uburyo akoresha amakuru dukura mu bakorera mu biro vy'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura akavuga ko kubona atategeko rigenga ayo makomine yo muri meri ya Bujumbura bikigoye na rijya n'uburyo bwegeranywa n'ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBE APR buvuye mu mazu apanzwe impo locatif ibice mirongo ine byagenewe amakomine ariko ngo adashigwa kuri konte eka n'ayatozwa ku butaka impo foncier ngo nuko uko nyene ayo makuru dukura mu burongozi bw'igisagara ca Bujumbura akavuga ko biruko mu gihe ni miliyoni amajana atanu na mirongo indwi zitangwa ku makomine atakinini afasha mu ishigwa mu ngiro ryamwe n'iyo migambi y'iterambere ngo kuko hari ayacaja mu ibanki y'ugwaruka mu ibanki y'abakenyezi ayandi agera ku miliyoni miliyoni icumi akaba agenewe amakoperative ayandi nayo ngo akaba agenewe ifumbire Marie Kanyange urakenuye ku isaha zitandatu z'umurango n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za Radio isanganiro amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cy'uburimyi bamwe mu barimyi b'umuceri bo mu ntara ya Kibitoke ngo ntibiteze kwimbura uno mwaka kubera ko batararonswa ifumbire yo mu bwoko bwa fomi ni mu gihe bavuga ko iyo fumbire batayihawe ku gihe kandi baratanze amafaranga buramatari w'intara ya Cibitoke arahumuriza abarimyi batararonsa iyo fumbire kuri kibazo agikurikiranira hafi n'inkuru ya Evariste nziko banyanga bamwe mu barimyi bo mu ntara c'ibitoke baza barateragiye ibitegwa vyabo muri rino rimagi menshi ngo babuze ayo bacira nayo bamira bavuga ko batiteze kwimbura kubera kwihingurira ufomi ritabaronkeje ifumbire kandi bararisha amafaranga yayo imirima yacu yarapfuye kandi ariho twari tuzeye uburaro n'uburamuko gushika uno munsi ni ukuri ntitubona ukuntu tugiye kubigenza mugabo rero ikibazo twabuze ifumbire twamaze no gukura amafaranga yacu mu mifuko ni ukuri n'ibintu biriko biratugora cane ukuntu tuzovyakira mu runani rw'amakoperative y'abarinya umuceri yo muri iyo ntara naho nyine imyidogo ni yose Augustin Habyarimana arongoye urwo runani avuga ko ikibazo c'ifumbire cabaye akayobera abahinga agasigura ko ifumbire bamaze kuronswa ari ntica ntikize afatiye ku yo bakeneye ayo makoperative yasabye imifuko ingana n'ibihumbi bitandatu n'amajyana atanu na mirongo itanu n'umwe iyo fumbire rero ntiraboneka kuba itaraboneka ni ikibazo mw'iyo barashoboye kuturosa imifuko majyane na mirongo icyenda n'umwe murumva yuko byangoye ingene ngaburiye ifumbire ndabura ingene ndabyifatamo ivyo biruko mu gihe ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo iterambere rusange bwari bwaratanze iminsi icumi kugira iyo fumbire ibe yashikiriye abarimye ku rwego rw'igihugu none atakirahinduka buramatari w'intara c'ibitoke bizoza karema ariko arahumuriza abarongoye kubahumuriza tubereka yuko uko biri kose umwavu basabye bazoronka ni nayo mpamvu mwabonye wasabye imifuko itanu yaronka ibiri canke itatu kugira ngo babanze batangure bijya bikorwa bya mbere nkuvuga ko ntazogeraho yuko byose byo kurima biraheze canke kubagara biraheze canke gusoma biraheze naho ubu turaboneka rero niyo yindi isigaye bataza kuyironka abarinyo ntara c'ibitoke basaba ihinguriro fomi ko hamwe atabushobozi ryoba rifise bwo guhingura ifumbire ikwiye iyo basubiza amafaranga yabo leta nayo ikareka hakinjira mu gihugu yivuye mu makungu Evariste nziko banyanka urakenuye nkumenyeshe ko kuri ico kibazo uruganda rwa radio isanganiro rutararonka ababijejwe mu ihinguriro ry'umwavu fomi kugira bagira ico babishikirije ko gushyira mu ngiro icyifuzo cy'umukuru w'igihugu kijyanye no kumenyesha abanyagihugu ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu bikorerwa mu burundi biri mu myitwarariko ntangere ibyatumye hatanguzwa ihwaniro rizomara iminsi itatu ryatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu World Vision hamwe n'ibanki y'isi Veronique Kabongo aserukira iyi banki y'isi mu Burundi asigura ko iryo hwaniro rizotuma hongerezwa ubumenyi n'ubuhinga mu gutsimbataza ibiba byemejwe n'abanyagihugu mu bikorwa by'iterambere tumukurikire asubirwamo mu kirundi na ridi gahimbare Son Excellence le Président de la République demande à ce que le gouvernement laborieux et responsable travaille uniquement pour le citoyen. umukuru w'igihugu yasabye ko leta ikora ku nyungu z'abanyagihugu aho ahanini ari ukuraba inyungu zitangwa n'imigambi y'iterambere ku banyagihugu gutanga uburyo umunyagihugu ushobora gutanga igisubizo ku bikorwa bijyanye n'imigambi y'iterambere ku ruhande runini leta yitwararika inyungu nzego zihabwa abanyagihugu kugira nawe ashikirize ibiriko bigenda neza naho bitariko birakorwa neza ico gikorwa kugira habeho iterambere n'akarusho abakorera mu gisata kiraba ivy'abanyagihugu ni benshi hariho leta abanyagihugu amakaminuza abafasha mu iterambere amashirahamwe adahanira inyungu za politike eka n'amaradiyo kuko afise uruhara rukomeye mu gutanga inkuru ku bijanye n'ibi ibikorwa biriko biraba by'abanyagihugu muri rino huriro imigwi y'abahinga iriho n'ibikoresho bizofasha kugira imigambi mudukurikira ku mirongo ya FM ku mirongo munani n'icenda n'ibicendwi i Bujumbura no micungaro yaho hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu abarongoye abandi mu mashengero mu Kayanza bahamagarirwa kubinyankamugayo mu mirimo yabo bakavavanura n'ingendo yo kwama mu ndyane zifatiye ku burongozi ntakamo bategwa na Daniel Gelaz Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri mu nama n'abarongoye amashengero yemewe n'amategeko muri iyo ntara ni mu gihe bamwe mu basengera mu idini ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi muri komine kabarore bamaze iminsi mu matata ajyanye n'uburongozi tumwumviritse ntabyo mwo mushiriye kuko ujya n'umunyepolitike najye wandiko ndavuga n'umunyepolitike none muri ko murabwira buramatari ngo reka no kuturabira ngo ibindi bisigaye ibindi bisigaye byiki by'imana canke by'abantu mwebwe mwebwe ubukene bw'amazi meza bumaze igihe bwibonekeza muri komine vyanda intara ya bururi ngo bwunyowe nuko abakozi bakorera mu gisata cy’amazi muri komine regi kominare bahora bakora ivyononekaye batakiboneka ku mirimo Ivyo biruko kuva aho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bushikirije ko itunganywa ry'ivy'amazi meza atara ya regidezo rirabwa n'amakomine mu gihe abanyagihugu b'ivyanda basaba isanurwa Giyo migende muri komine bemeza ko ico kibazo bakizi kandi ko kiri mu bizokwigirwa mu nama kuri uyu wa gatandatu inama manuzwa jambo ya komine abarobyi baba ba mirongo umunani ku n'abakoresha babo barinjiye mu ishyirahamwe ritegekaniriza akazoza abakozi NSS kuva mu ntango z'uyu mwaka turimo Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi atanga ivyo biharuro asigura ko vyavuye mu manama menshi yabaye hagati y'abarovyi na INSS kubwiwe n’abacijijanya imitima bakwiye guhamvya abandi kuko ari n'itegeko rya leta jean Pierre Misago inyuma y'amanama atari make hagati y'abarobyi n'ishyirahamwe INSS ryo guteganiriza akazoza abakozi inama zakurikiye gushira ku gihe amategeko muri INSS abarovyi n'abakoresha babo baratanga intererano muri NSS ku rugero rwa mirongo umunani ku ijana nk'uko gaburiyeri buto yarongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu burundi abivuga Ibyo nibaza ko byo menywa cyane n'abakoze icyo gikorwa abakozi bo muri iyi NSS e, mugabo ndavye nanje nk'ababikurikiranira hagufi e, novuga nti ku bice mirongo umunani by’abakozi n'abakoresha barinjiye kandi baratanze interano yabo muri periyode ya mbere kubwiwe nta murobyi cyangwa umukoresha wiwe atabwirizwa kumva uwo mugambi akizera ko n'abakijijanye imitima bazogenda barahera amakenga uko umugambi uzotera imbere amakenga ku bapatropesheri benshi yaraheze ariko nta wovuga ngo yaraheze burundu yaraheze rwose muri bose murumva ko hariho abasigara bakifite utungonongono eh, yabo nabo ntibabura na cane cane y'umugambi uja rwa mbere e, mu gisata amakenga ntahera n'ingogana n'ingogaga mugabo uko umugambi ugera utera imbere imbere niko ibibazo n'amakenga bigenda bihera icyo bikora guhimiriza kubwirizwa kubandanya muri icyo gisata ibyo gutegekaniriza kazoza abakozi bitari bimenyerewe kuko ngo ni n'itegeko rya leta nk'uko gabriel butoya bandanya bivuga murazi ikintu kijyanye na rekuvurema na cyane cyane amafaranga badakata ku mushahara ngo asatumbera ahantu yagenewe ari amafaranga umuntu amanza gukura ku mufuka akayakuzanira eh, murabibona n'ahandi ntibyoroha rero nibaza yuko icyo ababijejwe ngira ngo eh, bazobandanya guhimiriza eh, kugira ngo kukumva umugambi ibintu bishasha turashari mu ntango bisaba ko guhimiriza kubandanya kugira ngo abantu batebe bamenyere iyo ritme igisata cy’uburobyi cyari gisanzwe kiri mu bisata bidatunganijwe neza secteur informel mu gifaransa kikaba giharugwamo abakozi barenga ibihumbi cumi na bitanu nk'uko mu runani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi babivuga jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro vuga undemeshe gutinya guserura ikiri ku mutima bivanye n'aho uri ngo birafise ingaruka ishobora gushikana ku majamba abibugwa Dr Hélène Mpawenimana arongoye igisata cyo gutuma tumana amakuru muri kaminuza y'u Burundi asigura ko icyo umuntu yatinye gushyira ahabona ashobora kugishikiriza yihishije agashyiramo na ndenzarugero kimwe mu bituma atinya guserura akari ku mutima akaba ari gutinyira umutekano wiwe onera muco umuntu arashobora kubuzwa guserura icimbiro ciwe nawo mu wundi mugwi kubera ko aba ari umuntu yumvigwa mu gutinya ko nabo ku rundi ruhande buhava bakamuhindukirira dr helene mpawenimana arongoye igisata co gutuma tumanako amakuru muri kaminuza y'uburundi asigura ko abashaka gushikiriza iciyumviro baca hatinya hanini ku mvu y'umutekano wabo birashobora kuva ko atazi neza canke adatahura neza umugwi arimo. birashobora kuva kandi ko atinya ko yohava atakaza bimwe mu bintu yari yiteze kuronka canke bimwe mu bintu afise arashobora kandi kuba atinyirira umutekano wiwe akavuga ati ibintu bivuga birampitana arashobora kwanka kubivuga ibibazo byoba bibahanze canke ivyo bibaza ko biba hanze kuko bashobora kubaza ko hari ibibazo biba hanze kandi atari byo maze bikabafasha gushika ku nyishu zirama atawandya wangura atawubabaje uwundi ku mutima umwigisha wa kaminuza amenyesha ko ingaruka ari nyinshi mu gihe habaye gutinya guserura ikiri ku mutima nko gutuma haba amajambo abibugwanko canke ahamura abanyagihugu hariho umwibutsa ba sokuru bavuze ngo utarika mu nda ugatarura ibiboze baba bashatse kuvuga yuko iyo utaseruye iciyumviro cawe hagera igihe kigashobora kukwica wewe nyene nk'uko gishobora no kuyicana abantu ariko hakuru hakuru baba bagomba kuvuga ko icyo cyiyumviro cyawe wanse guserura wanse kugiserura ni ariko birashobora kukugirira ingaruka mbi cyane tuciye dufatira ku byabaye amagume uburundi bwaciyemo tugafatira nko mu mirongo icyenda na gatatu murashobora kuba mwarabyumvise aho wasanga nk'abantu bo uyu mutumba bahunze bagahunga bazi ko bahunze abo kujya mu tumba bagahava bahurira hamwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani bushingiye kutagira icyo wicura kubera ibyumviro umuntu yashikirije aha niho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize umurango mwiza